Book 2 კუთვნილებითი ნაცვალსახელები მეორე კუთვნილებითი ნაცვალსახელები 2 სათვალე სათვალე მას თავისი სათვალე დარჩა მას თავისი სათვალე დარჩა. სად აქვს მას თავისი სათვალე? სად აქვს მას თავისი სათვალე? საათი. საათი. მისი საათი გაფუჭდა. მისი საათი გაფუჭდა. საათი კედელზე კიდია. საათი კედელზე კიდია. პასპორტი. პასპორტი. მან თავისი პასპორტი დაკარგა. მან თავისი პასპორტი დაკარგა. სად აქვს მას თავისი პასპორტი? სად აქვს მას თავისი პასპორტი? ისინი მათი. ისინი მათი. ბავშვები ვერ პოულობენ თავიანთ მშობლებს. ბავშვები ვერ პოულობენ თავიანთ მშობლებს. მაგრამ აი მათი მშობლები მოდიან. მაგრამ აი მათი მშობლები მოდიან. თქვენ თქვენი თქვენ თქვენი როგორ იმოგზაურეთ ბატონო მიულერ? როგორ იმოგზაურეთ ბატონო მიულერ? სად არის თქვენი ცოლი ბატონო მიულერ? სად არის თქვენი ცოლი ბატონო მიულერ თქვენ თქვენი თქვენ თქვენი როგორი იყო თქვენი მოგზაურობა ქალბატონო შმიტ როგორი იყო თქვენი მოგზაურობა ქალბატონო შმიტ სად არის თქვენი ქმარი ქალბატონო შმიტ სად არის თქვენი ქმარი ქალბატონო შმიტ